Sura 56. Al-Waqi'a. Događaj. Mekka. 96 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza waqa'ati l-waqi'ah kada se događa i dogodi. Lajsa li vakuatiha kaziba. Događanje njegovo niko neće poricati. Hafidatun rafi'a. Neke će poniziti, a neke uzvisiti. Iza ruđati l'ardu rađa. Kad se zemlja jako potrese, Wabussatil jibalu bassa i brda se u komadiće zdrobe, فكانت هباء منبثا i postanu prašina razasuta, وكنتم أزواجا ثلاثة vas će tri vrste biti. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Oni sretni. Ko su sretni? وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة I oni nesretni. ko su nesretni. I oni prvi, uvijek prvi. Ulaika al-muqarrabun Oni će Allahu bliski biti. Fi jannatin na'im u džennetskim bašćama naslada. Sulatum minal awalid. Biće ih mnogo od naroda drevnih. Wa qalilum minal ahirin. A malo od kasnijih. Ala sururim maudunah. Na divanima izvezenim. Mut متكئين عليها متقابلين jedni prema drugima, na njima će naslonjeni biti. يطوف عليهم ولدان مخلدون Služit će ih vječno mladi mladići, بأكواب وأباريق وكأس من معين sa čašama i bricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. لا يصدعون عنها ولا ينزفون od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti. وفاكهة مما يتخيرون I voćem koje će sami birati ولحم طير مما يشتهون i mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih. Ka amthali lu'lu il maknun slične biseru u školjkama skriveno. Jazaan bima kanu ja'malun kao nagrada za ono što su učinili. La jasma'una fiha lahuan wa la ta'fima. U njima neće slušati prazne besjede ni govor griješni. Illa kilan salaman salama. Nego samo riječi mir, mir. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين A oni sretni, ko su sretni? في سدر مخضود Biće među lotosovim drvećem bez bodlji وطلح منضود i među bananama, plodovima nanizanim. Wa zillim mamdud. I u hladovini prostranoj. Wa ma'im maskub. Pored vode tekuće. Wa fakihatin kathira. I usred voća svakovrsnog. vrsnog لا مقطوعة ولا ممنوعة kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti وفرش مرفوعة i na posteljama uzdignutim إنا أنشأناهن إنشاء Stvaranjem novim mi ćemo hurije stvoriti فجعلناهن أبكارا i djevicama ih učiniti عربا أترابا milim muževima njihovim i godina istih لأصحاب اليمين za one sretne. ثلة من الأولين Biće ih mnogo od naroda drevnih, وثلة من الآخرين a mnogo i od kasnijih. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال A oni nesretni, ko su nesretni? في سموم وحميم Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj وظل من يحموم i u sjeni dima čanđavog. La baridin wa la karim u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli, وكانوا يصرون على الحنث العظيم i uporno teške grijehe činili, وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون i govorili, zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo, zar ćemo zbilja biti oživljeni? Zar i drevni naši preci? Kul innal awwalina wal akhirin Reci i drevni i kasniji لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم u određeno vrijeme, jednog određenog dana, bit će sakupljeni. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, لآكلون من شجر من زقوم sigurno s drveta zekum jesti, فمالئون منها البطون i njime ćete trbuhe puniti, فشاربون عليه من الحميم pa zatim na to ključalu vodu piti, فشاربون شرب الهيم poput kamila koje ne mogu žić ugasiti. Hada nuzulum jaumaddin. To će na onome svijetu biti gošćenje njihovo. Nahnu halakunakum falau la tusaddikun. Mi vas stvaramo, pa zašto ne povjerujete? أفرأيتم ما تمنون Kažite vi meni, da li sjemenu koje ubacujete, أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون vi oblik dajete ili mi to činimo? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti i niko nas ne može spriječiti. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite? أفرأيتم ما تحرثون Kažite vi meni, šta biva sa onim što posijete? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Da li mu vi dajete snagu da niče ili to mi činimo? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali. inna lamugramun. Mi smo doista oštećeni. Bel nahnu mahrumun. Čak smo svega lišeni. A faraajtumu l'ma'a l'lazi tašrabun. Kažite vi meni, vodu koju pijete. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون da li je vi ili mi iz oblaka spuštamo? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Ako želimo, možemo je slanom učiniti, pa zašto niste zahvalni? أفرأيتم النار التي تورون Kažite vi meni, vatru koju palite. A antum anša'tum šađarataha am nahnul munši'un. Da li drvo za nju vi ili mi stvaramo? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače. فسبح باسم ربك العظيم Zato hvali gospodara svoga veličanstvenog. Fala ukusimu bima vaki'in nuđub. I kunem se časom kad se zvijezde gube. Wa innahu la qasamun lau ta'lamun azim. A to je, da znate, zakletva velika. إنه لقرآن كريم On je, zaista, Kur'an plemeniti, في كتاب مكنون u knjizi brišljivo čuvanoj. لا يمسه إلا المطهرون Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. تنزيل من رب العالمين On je objava od gospodara svjetova. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Pa kako ovaj govor omalovažavate? وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون I umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana, vi u njega ne vjerujete. فلولا إذا بلغت الحلقوم I zašto vi, kad duša do guše dopre, وأنتم حينئذ تنظرون i kad vi budete tada gledali, ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون a mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite. فلولا إن كنتم غير مدينين Zašto je onda, kad niste u tuđoj vlasti, ترجعونها إن كنتم صادقين ne povratite, ako istinu govorite? فأما إن كان من المقربين Iako bude jedan od onih koji su Allahu bliski, فروح وريحان وجنة نعيم udobnost i obskrba lijepa i dženecke blagodati njemu. واما ان كان من اصحاب اليمين Ako bude jedan od onih koji su sretni, فسلام لك من اصحاب اليمين pa pozdrav tebi od onih koji su sretni. واما ان كان من المكذبين الضالين A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali, فنزل من حميم pa Ključalom vodom bit će ugošćen وتصلية جحيم i u ognju prženjem. إن هذا لهو حق اليقين Sama je istina, zbilja, sve ovo. فسبح باسم ربك العظيم Zato hvali ime gospodara svoga veličanstvenog.